Iraiak bost ditu gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozarri erratiaren albiste mankizuna. Euskara ikasteko aukera paregabea Uzalore Euskaltegian AEKako Uzalore Euskaltegiak Euskara ikasteko kurtzoen matrikulazio kanpaina dagoeneko zabalik dago. AEKak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu zein barnetegi online ikastaroak eta autoika eskuntza mintza praktika eta normalizazio planak. Kurtso hauek Berriozarko udaleko bekak eskuratzeko aukeran daude. Izen amateko Berriozarko Uzalore Euskaltegian egin daiteke Errekalde kaleko eh, laugarren zenbakian eguzki plaza ondo, eh, ondoan edo argibide gehiago nahi izan eskero bederatzi lau sortzi iru 0602 telefonoan eh, eskuratu daiteke errepikatzen dugu e, telefono zebaki hau bederatzi lau sortzi iru 0602 telefonoan ala berriozar a bildua aeka.org bitartez eskuragarri dago behar den informazio osoa 2000 garren, 2000 garren kurtsoko ikastaroa eta jarduetan izen amateko epea datorren astelenean zabalduko da. Datorren, datorren irailaren bederatzean astelenarekin izen amateko epea ziko da kirol jardueratan. Eta e, berriz kultur eta gazteri arloetan aste artean. Irailaren amarrean hain zuzen ere Berriozarko udalak eskaintzen dituen kirol kultura eta gazteri eh, saietatik urtzo ikastaro eta gainontzeko jarduera guztiak agenda batean bildu ditu. Non aurki daiteke aipatutako jarduerari buruzko behar den informazio osoa. Dokumentu hau eguzkiplaza.neten kontsultatu daiteke. Dena prest ikasturteari hasiera mateko mendialdea bat eta bian ikasturte berria gaur bertan hasiko da eta berriro ere edoako aur garraiorik gabe abiatuko da. E, oraindik ez da ofizialki matrikulazioa itxi gaurko arratzaldeko seiak arte beraz, ordu arte ez dira ezagutsera emanen kanpainaren datuak e, beste aldetik berritzen lan pare bat egin dituzte mendialdea bat eta bin uda osoan zehar beraz dena presasteko astear edo hasita dagoen jada e, ikasturtea. Berriozarko udalak e, bertako berogailu sistema hobetzeko hogeita bost mila euro partida bat zuzendu zuen, E, beste aldetik, nafarko gobernuak eh, amar mila egun da berrogeita euro jarri ditu berritzelanak egiteko eskun zentroetan. Irigintza zaiatik, diru hau areto nagusiko teiatua konpontzeko dela, esan diguten nahiko zahartuta zegoela eta. Enplegu bilatzeko trebetasun taierra prestatu dute berriozarko gaztelekoak ikariari elkarteak. Enplegu bilatzeko trebetasun taierrak iragarri ditu. E, gazte izuzten duta eta enplegu bilatzeko trebetasun lantzea da helburu izen amateko EPA iraiaren sortzian agortuko da eta parte hartzeko norberaren datuak e, posta elektroniko bitartez ondoren goelbidera egin behar da. Ikariari e, abildua hotmail.com Taier hau doainik da eta iraiaren amar, amaika, amazazpi, emesortxi, emeretxi, hogeita lau eta hogeita bos eta hogeita zeian eta urriaren batean garatuko da. E, Elkarte honek e, ere gazten dako zeharkaldi bat prestatu du donejako ebidetik igaroko da eta iraiaren amairu amalau eta amabostean eginen da. Zeharkaldi hau eta izena emateko epea iraiaren zeian amaituko da e, eta jarduera honek e, hogeita mar euro kostatzen du berriozarren erroldatu entzat, eta berrogei euro kanpoko entzat izena. Eman nahi zan eskero ikari ari abildua hotmail.com elbide bitartez egin behar da, edotak arte kale, kale, e, kalean zeigarren saben bakian dagoen berriozarko gaztelekoan aste hartetik igandera arratzaldeko bostetatik sortxietara. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak elkartasun deia egin dute. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak kolektiboak anase kantolatu duen elkartasun karabanarekin laguntzeko deia zabaldu dute. Nafarroako Saharren lagunak bi ibilgailu dute pres Nafarroan udazken honetako karabana osatzeko, baina prestatutako kamioi zein erremolkea oinarrizko likagaiaz bete behar dira honetarako deia zabaldu dute, baita diru aportazioak emateko ere. Ondorengo telefonoa edo elbide honen bitartez 6-0, bi 6-0, bi bat, repikatzen dugu telefono zenbaki hau, 6-0, bi 6-0, bi bat, eta anas nabarra abildua hotmail.com, alaberean berrezarko sa, e, aldeko lagunek eh, gero eta giza laguntza gutxiago jasotzen ari dila, direla eh, esaten dute kanpamenduetan hau dela eta e, kanpaina honekin bat egitera deia egin dute iraiaren hogeian baino lehenago. Espinin egiteko euskeraz berrezarko poliki iroldegian, eh, berrezarko poliki iroldegia berrikilaneke enpresa publikoaren eskutik, e, kirolaz eta euskaraz egiteko aldi berean eskaintzen du euskarazko espinin taldean 2013 garren urriatik 2014 garren maiatza bitarte aritu daiteke aste arte eta ostegunetan arratzaldeko 7etatik 8etara berriozarko polikiroldegian izen amateko epea iraiaren 9 hasten da eta polikiroldegiko bazkidentzat eunda da 44 euro kostatzen du eta berriz e, mm, bazkideak ez diren entzat berreun euro. Argi bide gehiago aurki daiteke iru ubebikoitza puntu polideportibo edo iru ubebikoitza puntu berriozar.es eh, guzkiplaza.neten ere aurki daiteke informazio osoa. eguraldiaz mintzatuko gara orain, e, zerua odei gutxirekin egongo da. Odeitza handitu segunez eta odeitzu edo oso odeitzu geldituko da arratzalde gauean. Egunaren bigarren zatian zaparrada txikiak botako ditu, Bereziki gauean zaparrada ertainak eta trumoitsuak eh, botatzeko probabilitate handia da. Ego osagiko haize ahul bizia ibiliko da, eguerdi partean haize ipar debaldera aldatuko da. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albiztegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozarri ratiaren sintonian FM-ko eun punto sortzian, edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música